Regina Sfântului Rozariu, slăvită fi, slăvită fi. Creștinii toți cu drag îți cântă, slăvită fi, slăvită fi. În luna Sfântului Rozariu, cu cerul întreg ne-am adunat, să o slăvim pe Maica noastră prin cântul nostru sfânt curat.